Kemi edhe Lorin, ai që bën uh, regjinë e Club TV. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104, edhe në ekranin e Club TV-s miq të dashur. Ky është programi i mëngjesit nga 7-a në 10 sot. Muzikën e zgjidhni ju, ju. prandaj uh, mos uh, nguroni, por uh, shkruani 069 20 70 222 është numri. Zero gjashtë e nëntë njëzet shtatë dy dy dy për të kërkuar muzikën që doni dëgjoni sot mëngjes, qoftë kjo e vjetër, e re, e fundit fare që sa ka dal, e para 60 vjetëve, domethënë. Tam. Është e drejtë zgjidhja. Vetëm kemi një vetëm për komin. Po. Gjithë plotëson. Kemi kështu, kemi muzikë sa të duash. Okej? Okej. Okej. Gati? Gati. Programi i fundit i kësaj jave. Mhm. Fundjava është tek porta. Më në fund ka dalë dielli po, dhe unë kam shijuar mëngjesin sot. Do të ketë diell. Jo. Dje pak vranësi kishte, pastaj pak u vran. u bë një po errësirë. Po falë, jashtë zakonshë. Nuk i Mbi, uh, mbi qelq, po, të atim, po e tika apo kështu? Ca pika shiu mbi pluhur.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 Në vitin 1541, Hernando de Soto mbërriti në lumin Mississippi, ai e quajti atë Rio de Espiritu Santo. Në vitin një mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër, Antoine Lavoisier u ekzekutua me giotinë. Ai ishte kimisti francez që zbuloi oksigjenin. Në vitin një mijë e tetëqind e dyzet e shtatë, Robert Thomson fitoi patentën për rrotën prej gome, të cilën e quajti rrota prej ajri. Në vitin një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë, Mihail Kogalniceu lexon në Dhomën e Deputetëve deklaratën e pavarësisë së Rumanisë. Kjo ditë shënohet si Dita e Pavarësisë në Rumani. Në vitin 1880 ndërron jetë shkrimtari francez Gustave Flaubert. Në vitin 1884 erdhi në jetë presidenti i 33 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Harry Truman. Në vitin 1886, në farmacinë e Jakobit në Atlanta, John S. Pemberton përgatiti për herë të parë një medikament të ri kundër lodhjes, dhimbjes së kokës dhe depresionit, i cili më vonë u bë i njohur si pija Coca-Cola. Në vitin 1914, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës shpalli të dielën e dytë të muajit maj si Ditën e Nënës. Në vitin 1921, Suedia hoqi dënimin me vdekje. Në vitin 1950, Robert Schuman prezanton propozimin e tij për krijimin e një Europe të organizuar. Ky propozim, i njohur si Deklarata e Schumanit, konsiderohet të jetë fillimi të shkarkimit të presidentit Richard Nixon në valën e skandalit të përgjimeve Watergate. Në vitin 1985, New Coke doli në treg në përvjetorin e 99 të Coca-Colës. Në vitin 1992, French Prince Will Smith dhe kompozitorja Sheree Zampino u martuan. Në vitin 2006, Estonia ratifikon Kushtetutën Europiane. për uh, shprehjen që ka zgjedhur për këtë mëngjes për të na frymëzuar jepi Jeri. Dhe sot Blendi kam zgjedhur një shprehje nga Bob Marley dhe ndoshta Altini vendos dhe një këngë për ti. O, oh, ndoshta, ju sa mirë të vajti mendja. Unë do i kërkoja atë këngën e re nga Ligabue, por uh, uh -huh. unë okay. mendoj që Bob Marley e meriton sigurisht. Shprehja është kjo. Gjërat më të bukura nuk janë perfekte, por janë speciale. Mm, mm, mm. Gjërat, unë jam dakord me këtë. Pikërisht fjala e djeshme e së radios. Reboot. E kshu kshu. Olta, po çka kemi si parashikim për ditën e sotme? Duhet ta Apo e lëmë kështu kohë mirë edhe mjafton, po, e marrin vesh njerëzit. Kohë mirë 18 gradë në këtë moment, mm -hmm. 31 gradë do jetë maksimalja. 31 wow. gradë. Pra, praktikisht. Po erdhi menjëherë erdhi. Mm -hmm. Erdhi. Kështu u bë verë, sikur ngre një çelës dritash pa, po, edhe pa, po, meqë jemi këtu për fundjavën parashikohet të shtunën ko mot me vranësira, ndërsa të dielën mot me shi. Okej, okay, faleminderit. Ja ku vjen miq të dashur, kjo është uh, Iron Lion Zion nga Bob Marley tani në klubin e mëngjesit. Ne ju përshëndesim. Është e premte, muzikën e zgjidhni ju 069 20 70 222. Shijojeni këtë premten tuaj në prag fundjavës. Punë të mbarë e rrugë të mbarë juve që jeni rrugës. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-së Miq të dashur, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin, çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 Në Club FM edhe në Club TV Dua të të tregoj uh, Për një nëntëvjeçar uh, Që e ka emrin Evan Dhe uh, Evani është dikush uh, të cilin ne të gjithë duhet Ta kemi zili Ky këtu është Evani është mm. nëntë vjeç Siç po thosha Dhe uh, bën uh, Rreth uh, 1.3 milion dollarë Në vit Çfarë Rroga 1.3 milion dollarë Në vit, fjalë e vërtetë, e shikon Olta. Rri ti rri. Ë, uh, me ty e kam Altin ose me mua. Çfarë ka bërë ky bashkë me babain e tij, Evani në vitin 2011, pra 4 vjet më parë, hapën në, në YouTube një kanal, mm -hmm. siç mund ta hapi çdokush në rreth 6-7 minuta. Ndoshta edhe më shpejt, po t'i kesh uh, gishtat e shpejt. Dhe çfarë ka ndodhur është që kjo quhet kanali i tyre quhet Evan TV. Uh, Evan TV. Evan TV. Mm -hmm. Dhe çfarë bën Evani është që uh, në kanalin e vet, merr lodra të reja. Po. Që kanë dalë në shitje mm -hmm. dhe u bën atyre një recension, nëse mund të themi kështu. Kjo lodra më pëlqen, më pëlqen sepse është e tillë, sepse mund të bësh këtë mhm. gjë, mm -hmm. ose kjo lodra nuk më pëlqen, se kjo këtu është pak e vështirë. Mm -hmm. A nuk e di. Më pëlqen ngjyra, më pëlqen. Po, po, dhe ka deri tani rreth 1.4 miliard klikime. Mm Në wow. po dhe uh, ka rreth po 1.4 miliard klikime dhe 1.2 milion të abonuar në kanalin e tij në YouTube. Bravo. Që u lejon atij dhe babait sepse gjysma tjetër e kësaj duoje dinamike është babi, i cili i merr, i bën videot, i editon, i monton, i bën gati dhe pastaj i ngarkon në YouTube dhe bashkë me babin ata bëjnë 1.3 milion dollar në vit. për uh, shkak të klikimeve dhe po, po, përfitimeve nga Monetize. 1.3 milion, milion dollar. 1.3 milion dollar në vit. Fitime. Evani i vogël. Ky Evani i vogël ë uh, që shikojmë këtu. Kush e di sa do bëj kur të rritet ky? 9 vjeç më ti. 9 vjeç 1.3 milion. Wow. Fantastike. E ka siguruar uh, të ardhmen. Shkollën e babait, mamas. Ai ka siguruar të ardhmen e prindërve. Po le të veten tash. Ta kesh çunin 9 vjeç. Po si e kishte channelin? Yay! Toy reviews are a YouTube sensation. The Evan Tube channel has nearly a million subscribers. Kjo video është e vjetër, ha? Videos viewed. Se tashi ka vajtur 175 uh, million times. Evan is ahead of the game. Ja çfarë bën? He isn't slowing down. Thjesht nxjerr lodrat nga kutia, u tregon gjithë sesi përdoren këto lodrat. Edhe njerëzit çmenden për këto gjëra. I'm Jillian. Rri me ne Rri me ne, rikthehemi pas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur Në qoftë se doni ta shikoni Evan Tube HD Evan Tube HD Djali i vogël që po bën namin në Youtube me recensione të lodrave të ndryshme që janë në treg Ora është 7:31 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së. Ne ju urojmë një të premte sa më të bukur dhe të mbarë dhe mos harroni sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Ndërkohë kemi gati anagramën. Mhm. Mm Okej, okay, e hedhim pra. Pure Pure Pure Sir Me ë, s e r. Qe ku e ke? Sofi Pureser. Sofi Pureser është anagrama për uh, ditën e sotme në klubin e mëngjesit. Cofi puresër. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-22 Miq të dashur anagrama është loja Kur ne marrim një fjalë dhe e rrahim si një vezë E ngatërrojmë disi Dhe pastaj ju keni për detyrë Ta rendisni siç duhet edhe një herë Numrin e gërmave të kësaj fjale C-O-F-I Cofi Puresër. C O F I P U R E S Ë R. Jeri po në habit Jeri. Çfarë gjë? Po pra. Gjëra që ndodhin. Ai, wow, vajti, vajti 40 sekonda Jeri akoma. Mm. No, a? Jo. Snuq. Snuq. A duhet ndihem unë i lumtur? Pam. Për Cofi Puresër. Jo, vetëm i lumtur. A duhet oh. ndihet i lumtur Blendi? Anagramën e ke bërë vetë, po unë s'mund ta kem bërë për vete. Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan është dhurata. Një kontroll i plotë mjekësor miq të dashur nga Spitali Amerikan. Hey, uh, lajme, tani uh, ky mund të jetë lajm i mirë, mendoj unë. Mund të jetë lajm i mirë sepse e mbani mend uh, këtë foton, mund ta keni parë këtë foton gjatë uh, ditëve të kaluara nëse keni qenë në rrjetet sociale. Pam. Është një foto e një fëmije 5 vjeçar dhe motrës së vet 4 vjeçare, mm -hmm. Na është thënë nga Nepali. Në Nepal, po. Të cilët kanë humbur kanë humbur prindërit në tërmet dhe dhe kanë mbetur me njëri tjetrin, kështu që një një djalë i vogël 4 vjeçar dhe një gocë e vogël ë uh, 5 4. Eh, 5 4 vjeçar janë janë të dy së bashku, si domethënë është shumë zemërthyese si imazh i dy fëmijëve të vegjël mbetur vetëm në këtë botë të madhe me humbjen e prindërve kaq shpejt në një tragjedi si ajo. Por në fakt, në fakt mësohet që fotoja nuk është e vërtetë. Vërtet? Po. Oh. Ky është lajmi i mirë. Ky është lajmi i mirë. Nuk është vërtet ashtu sepse Megjithatë fotoja mbetet shumë prekëse. Unë jam në faqen në Twitter të mm -hmm. fotografit që është Na Son Nguyen, është një fotograf uh, nga Vietnami. Po. Na Son Nguyen, i cili thotë se kjo është fotoja e dy fëmijëve vietnamezë që unë kam bërë në vitin 2007. Uh -huh. Thotë ai në Ha Giang, uh -huh. në provincën Ha Giang dhe nuk ka lidhje me Nepalin. Nuk ka mhm. lidhje me Nepalin. Këta ishin dy fëmijë thotë ai, të cilët po luanin në oborrin e shtëpisë së tyre, ndërsa prindërit punonin në ato fushat atje në oriz a ku di unë se çfarë. Ëh, mhm. uh, kështu që Kështu që um, nuk është pra, nuk janë dy jetimë, nuk është në Nepal, fotoja është e 2007-ës, i bie që të kenë kaluar që nga koha e fotos 8 vjet, ata fëmijë janë rritur, prindërit i kanë, Dhe nuk ka lidhje me tërmetin, nuk është një foto pra nga Nepali. Mm -hmm. nuk është ajo që ne mendonim se ishte. Mirë, fatmirësisht. Jo, më vjen mirë të paktën. E ke po, nëse se keni po, parë foton mund ta gjeni. Është shumë e dhimbshme në fakt. Ëh, mm, ja ishte shumë e dhimbshme. Me gjithë ajo historia që ndërtohet nga mbrapa, po nuk e di kush i bën këto gjëra. Se dikush duhet ta marrë këtë foton, a i bëjnë për like, a i bëjnë për për like, për share, për like. Dje pash një A di, apo, për shembull pash një tjetër, ishte Kishte vënë dikush një foto të një, të një fëmije të sëmurë mm. Dhe mm, ai fëmija kishte një defekt të dukshëm, ishte një bebe e vogël Dhe nën foton atje shkruante në shqip ishte kjo mm. Thoshte, uh, ky uh, Microsofti, thoshte Google-i dhe Facebook-u kanë rënë dakord që për çdo like do japin 1 dollar për kurimin e këtij fëmije, a ku di unë se çfarë do të thotë kështu. Po, janë gjitha, janë gjitha BS, siç i, mhm, thonë ata, nuk kanë lidhje. Shikon ti aty ajo fotoja, kishte një 208000 like. Tam. Do të thënë që kishin bërë njerëz, se duke menduar që hajde bëj një like unë këtu edhe tash Facebooku, po, dhe ishte një shumë shumë ishte edhe e madhe, do i thoshin 10 dollar për like. Mhm. Që ta shërojmë këtë. E njerëzit tash thonë, "Ok, hajde se gjynah, po po i bëjmë një like se pse edhe mos ja bëjmë për një like, e kupton? Këtu gjen të fijen e hollë. Gjëja më e thjeshtë që mund të bësh. Ça të kushton ty? Po, ça të kushton ty të bësh një like nëse kjo është e vërtetë. Mm. Në fakt nuk është e vërtetë. Dhe nuk ka as Facebook, nuk i bëjnë ashtu. Nëse kanë për dhënë uh, gjëra i japin, nuk ka nevojë që t'i bësh like ti fotos që që ata t'i japin, është komplet logjika është kështu, abstrakte, po që kon, shkon tek ajo e njeriu që thotë njeriu, "Ok, mirë, ok, po e bëj një like, po e bëj një like atë." Edhe ishte një kështu, edhe bëni share, bëni ashtu edhe kot. Ato shkojnë për kam përshtypjen në këto faqet që mbushen pastaj me me anëtarë falso a diçka mm -hmm. ato numrat e, e fryrë pra nuk ka lidhje fare me historinë që paraqesin jo, jo fare ai është njësoj si kjo historia e këtyre dy fëmijëve që kanë humbur uh, prindërit në tërmet s'është fare vetëm imazhi është i vërtetë mm -hmm. pastaj gjërat e tjera sajohen nga mbrapa Mirë, okay, um, muzikë tani në klubin e mëngjesit. Ju mund të zgjidhni muzikën sot, miq të dashur, është e premte. Kështu që në 069 20 70 222 kërkoni këngët që doni të dëgjoni 069 Libri është ai që Eri mban në dorë, është Retë dhe Gurët. Intervistë po. me vetveten Retë dhe Gurët. Retë dhe Gurët nga Petro, Petro Marko. Marko. Libri im i preferuar. Është është libri yt i preferuar mm -hmm. i mhm. gjitha kohërave? Po. Apo një ndër, një ndër. Një ndër. Është një ndër. Ky është një libër vërtet që ja vlen ta kesh. Është shumë i mirë. Mm -hmm. Është autobiografia e Është jetëshkrimi mm -hmm. i Petro Markos. Retë dhe gurët miq të dashur mbas pak me Agim Baçin këtu në klubin e mëngjesit munden Patjetër Kam edhe një kopje, nuk e mora sot, por uh, Kam dy në fakt, një që ishte bërë copë copë mm -hmm. Se ka udhëtuar kështu në dy kontinente uh, Kurse tjetrën, tjetrën e mora para ca vitesh për të pasur një kopje më Si më për të qenë, do me thënë, mm. se ishte shkalafitur ajo e para. Po i libër shumë i mirë, kështu që do flasim pak për uh, Petro Markon. Në pjesën e parë, për shembull, Petro Marko plak interviston Petro Markon e ri. Mm -hmm. uh, ç'janë kujtimet, jeta e jetuar me emocione, me të gjitha armët që e mbajnë të gjallë, me të gjitha normat dhe kanunet që ka krijuar kuvendi i shekujve. Dikur kam shkruar tetë vargje për kujtimet, dhe me sa mbaj mend, thosha, O kujtime, o jeta ime, dilni andej nga jeni hedhur të grumbulluara me vullnetin tuaj, pa asnjë shtypje a kanosje. Dilni ashtu siç u regjistruat, në shiritin e pafund të magnetofonit tim. Tani ju dua. Pse kërkoja të dilnin kujtimet e mia? Të dilnin ashtu siç u grumbulluan, nga emocionet, vizionet, imazhet, skenat, dramat, tragjeditë, tragjikomeditë e jetës sime. Sepse atëherë, kur shkrova këto vargje, isha i internuar në ishullin e shkretë të Ustikës. Atje, në atë nisi të vetmuar, larg Sicilisë, larg Palermos. Dhe njeriu i veçuar nga jeta ose më mirë, i vdekur, se i vdekur është ai që jeton me kujtimet, kurdis magnetofonin e trurit të tij dhe kalon kohën i qetë, duke numëruar hapat e këmbëve dhe të mendimit, të zemrës dhe të përvojës së tij. Kështu nis Petro Marko mm. tek uh, Retë dhe gurët, ne mbas pak me Kimin do të flasim më gjatë, më gjerë e më në thellësi për uh, këtë libër e këtë shkrimtar të mrekullueshëm. Por më pëlqen shumë Petro Marko edhe për, po sidomos ky libër, se mm -hmm. se ky libër nis atje tek uh, tek tek fshati në mm. Dhërmi, domethënë shkolla në Vlorë etj etj etj. Po është është ajo ndjesia që se kujt nuk i pëlqen Dhërmiu, ajo aroma e mm -hmm. e atyre ferrave atje e detit e diellit e e gjinkallave e pamja e mrekullueshme e blusë ishujt grekë tutje në horizont e shpella e piratëve që duket atje po të gjitha këto janë në libër po siç i ka jetuar Petroja uh, dhe veçantia si e tij si autor është pikërisht kjo që është shumë i vërtetë është human ëh Mm. Dhe shprehja e tij që e përdorte shpesh është edhe te libri, jeta e tij nuk u jetua vetëm, por paralelisht me historinë dhe njerëzit. Është vërtet, po ka qenë trim, ka qenë idealist, ka qenë Absolutisht po. Nga këta lloj njerëzish që s'ka më në Shqipëri, nuk bëjnë më burra si Petro Marko, kam përshtypjen unë. Apo s'ishte edhe i bukur me gjithë shoqen. Mm. Ishin ishin edhe një çift kështu, të dy këta si si aktorë Hollywoodi, po shikosh ato fotot kur kanë qenë të rinj. Ne kemi pasur qoftë ky, qoftë qoftë edhe Safo në në anën tjetër, domethënë të dy dy artistë të mrekullueshëm. Dy njerëz dy bukuroshë. Dy njerëz shumë të mirë. Të po të bukur brenda dhe jashtë. Kjo ishte kjo ishte ideja, domethënë që e kishin ishin kompletuar. Po siç thashë, nuk bëjnë më burra si Petro Marko në këto troje.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 Dhe pyetja është kjo. Sipas atyre që quhen exit polls, ëh, mm -hmm. sondazhet e daljes, pra, kur njerëzit dalin nga kutitë e votimit, pyeten për kë votove, nëse do ta tregosh dhe pastaj bëhet një kampion i asaj që pritet që të dalin nga kutitë si si rezultat. Por sipas exit polleve në Britaninë e Madhe, ky lider kryeson dhe nga sa duket do t'i fitojë zgjedhjet kësaj radhe. Pra cili është lideri? Cili është lideri? Mm, 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Who is the leader? Mm. mm. Okay. Dakor. In the UK. Please. Po Who is the leader? Ja ashtu, ha. Dhe u bënë zgjedhje. Si në gjithë botën mo shok. Po lëri këta tani, po. Dhe po, ke Greqinë këtu ngjitur që është katastrofë nga ana nga anë të tjera dhe Ando, po lëri Britaninë e Madhe. Au, brenda ditës pra. Aq është ajo, se s'ka nevojë uh, nuk uh, nuk hahen si qentë këta nëpër kutia. Ua kanë lënë shqiptarëve atë atë lloj sporti, po. Një qenëri e vërtetë, që, që, um, mund ta themi. Para zgjedhjeve, gjatë zgjedhjeve uh, dhe pas zgjedhjeve. Qenëri mund të ishte një fjalë. Po. Mënyra se si votohet, se si përgatitemi për të votuar, oh, të gjitha një qenëri. Okej, okay, gati? Gati për. Edhe një tjetër. Ah, Sofi Cofi pure sër. Dakord. De acuerdo. Mm. Acuerdo. De acuerdo. Okej. Okej. Okej. Po meqë jemi uh, meqë jemi tek acuerdo mm. tek okidoki te këto gjërat e tjera. Unë po mendoja për një moment, m'vajti mendja, nuk e di. Për? Sa dakord do ishit ju apo jo, por thashë uh, mos luanim një këngë për shembull që do ishte en español. Mm, okay, de acuerdo, en español. Është është një djalë për shembull që është duke bërë uh, duke bërë namin tani me një këngë që quhet El Mismo Sol. I njëjti diell, ky e ka emrin Alvaro Soler. Andin uh, e dëgjon dot këtu? Po. E kemi gati? Po. Okej. Ja, kush ka? Alejandro. Shumë shum solar ishte. Ai pëlqeu, ai ju pëlqeu. Alvaro Soler miq dashur, Alvaro Soler. El mismo sol, i njëjti diell. Unë jam Bledi këtu bashkë me Jerin Altinin, Oltën edhe Lorin, këtë dëgjuat për herë të parë në klubin e mëngjesit sot, do ta dëgjoni edhe ditë të tjera dhe me siguri edhe në radio të tjera. Po mos bëjmë sikur e kemi kushuririn tonë, por gjithsesi, gjithsesi. Ë uh, gërmuam pak edhe gjetëm këtë djalin, është i mirë. Ëm um, atëherë, Atëherë, çuna dhe goca. Kemi një përgjigje të saktë, le të shikojmë nëse kemi një përgjigje të saktë në lidhje me pyetjen që unë bëra. Kjo pyetje ka të bëjë me zgjedhjet që janë duke ndodhur në Britaninë e Madhe dhe pyetja ishte, sipas exit polleve duket se ky është lideri që po udhëheq zgjedhjet në Britaninë e Madhe. Mm. David Cameron. David Cameron is the Savage Cameron. Genti dhe fiton dy bileta për sinema. Kush e ka fituar? Genti. Genti. Oh, Genti. Tre dy tetë i mbaron numri. Bravo, Bravo. Genti 328 328 uh, Partia Konservatore pra Në Britaninë e Madhe mm. David Cameron Kryeministri aktual Duket sikur Do ta marri edhe për një 4 vjeçar tjetër Edhe një mandat tjetër Por me shumë përulësi dhe um, Dinjitet Tamam Britanik Siç i thonë Mirë um, Atëherë Pyetja e radhës është nga politika shqiptare. Mm -hmm. Edhe në fakt nuk ka të bëjë me politikën shqiptare, por, por me um, ambasadoren e Bashkimit Evropian këtu në Shqipëri, e cila ka thënë, ka vënë një datë. Mm. Thotë, po presim nga partitë politike deri në këtë datë në lidhje me kandidatët e inkriminuar që kanë përfshirë, pastaj do të shpërthejë. Mm -hmm. Okej, okay, pyetja është cila është data që kanë vënë ata si limit, në mënyrë që partitë marrin masa ndaj kriminelëve që kanë vënë në lista për kryetarë bashkish dhe komunash. Ti qesh po është e vërtetë? Jo, jo. Kanë vënë kriminelë në lista, unë po them. As nuk e vë në dyshim fare këtë pjesë. Unë po them, ambasadorja e Bashkimit Evropian ku ne tentojmë të hyjmë, zonja Vlahutin, Thotë, kemi këtë datë, thotë, mbas kësaj date ne do të shpërthejmë. Kthehemi mbas pak me më shumë në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve. Do të jenë lajmet e orës 8 me Isidën vetëm në 1 minutë apo 2 miq dashur këtu. Deri atëherë ju përcjellim me Ella Eyre. So many times has it all been said and done. In the end it's the fight that's just begun. Nga ora 7 deri në orën 10 valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s kemi një pyetje për ju sot në mëngjes, dhe pyetja është cili është ai grup apo këngëtar apo këngëtare mm -hmm. që ju ka ndikuar jetën tuaj? Dikush që uh, po themi nga ana muzikore, meqë jemi tek muzika sot është e premte, shëndet Olga. Faleminderit. Një shami të vogël për hundët e tua, kur s'e ke me vete Duket e shëmtuar. Okej, nice. Ehm, pra, cili është ai grup apo këngëtar apo këngëtare që ju ka ndikuar jetën? Mund na shkruani në 069 20 70 222 e bashkë me këtë mos harroni, muzikën sot e zgjidhni ju dhe unë po të them Altin kemi për shembull njerëz që shkruajnë se uh, Bryan Adams është uh, dikush që i ka ndikuar në jetën e tyre. Mm. Let Her Go. Po, ajo është mirë gjonda. Passenger, ka ardhur me Passenger sot në mëngjes. Në klubin e mëngjesit. Guns N' Roses, uh, që do i luajmë mbas pak, kemi Yesterdays e ka kërkuar Florenci për shembull. Ëh, uh, dhe nëse është e mundur thotë, a mund të dëgjojmë nga Guns N' Roses po, po patjetër të dëgjojmë. Guns-at, Guns-at janë janë të preferuar edhe këtu tek ne. Unë uh, dhe Lori për shembull jemi fansa të Guns-a. Apo apo aja jemi fansa të Guns-a po. Po edhe Altini, po Lori kështu, Lori ka Guns-at edhe Lori vdes. Edhe Bon Jovin. Lori Lori është një ku di unë tash, nja 7 vjet më i vogël se unë. Po. po Lori mund të kishte qenë mund të kishte qenë në klasë me mua, domethënë, ose me me ca më të mëdhenj se unë. Se kohën time hajde, në 90 ne ishim gjimnaz në 92-shin, në 93-shin për shembull. Po Lori sikur është rritur çik para kohë, më duket, ë. Jo, jo, e, ndoshta, ndoshta. Nuk e di se çka ka pas ndikim, kanë dhënë më të mëdhenja se çfarë. Po, po kuptohet. Se Lori e provon gjithmonë Lori, me Lori, Lori di i uh, i takon që të jetë fans i DJ Bobo. E ke parasysh? Po. Oh. Normalisht. E kishim harruar. Freedom. Çaj na do. Po, më duket se ka qenë dhe në Shqipëri. Ka qenë pra, po. unë un, s'e kam parë. Nuk e mbaj mend çfarë viti. Po, po. Ëh, si është kënga? Që do të thotë përforcuesi. Përforcuesi. Bravo. E ka gjetur Fatimia 071 për numrin fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo, bravo i qoftë. Bravo. bravo i qoftë. Por uh, për datën që ka vënë uh, si kusht ë uh, zonja Romana Vlahutin 13 maj. E saktë. E ka gjetur Eri, fiton dy bileta për nesër. Bravo Eri. Bravo Eri. 13 maj është e saktë, ne do të dëgjojmë zërin e përgjumur mbas pak në klubin e mëngjesit. Mendoj të shkojmë te Guns N' Roses tani me Yesterdays, kur të vijmë miq të dashur do të kemi zërin e përgjumur për sot. Edhe Gimi do të vijë të flasim për uh, Petro Markon sot, Retë dhe gurët, gjithashtu mos uh, mos e humbisni. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur tani është ora 8:19 minuta. Unë uh, dua që të mirëpres këtu në studio Edhe mikun tonë zotin Agim Baçi është kritik letrar edhe edhe i njohur se vjen një moment unë për shembull dje isha se isha tek tek Tirana Open atje ku takova shumë miq të përbashkët edhe me thënë drejtën Gimi më më më vjen shumë mirë që kam Tani më shumë miq që janë të gjithë që jetojnë pranë ose me librin ose mbi librin, ë uh, dhe kënaqësia, kënaqësia më e madhe është që besoj që ne, ajo ajo ideja që njerëzit nuk lexojnë, që nuk kanë dëshirë, në fakt ka filluar rezulton që nuk është kështu, në faktën ë uh, edhe nga jo nga ky panairi, por nga tjetri po interesohesha sidomos për a, a blen librat mhm. adoleshent. Ëh. Mm Ishin sa tituj që prezantonin që kishin blerë vetëm adoleshent. Ashtu. Ëh, për shembull John Greenin kanë blerë vetëm 19 vjeçar, 20 vjeçar, domethënë dhe këto. Po. Dhe dhe pse është shumë dramatik për shembull dhe kanë pëlqyer. Faji në yjet tanë. Po Faji në yjet tanë. Domethënë ose ka disa libra të tjerë që i kanë blerë ato. Mm -hmm. Pra ne nuk kemi ne flasim kështu në ajër ndonjëherë, por ajo që kam sugjeruar madje botuesve është që të bëjmë një sondazh, pra çfarë mhm. lexohet, çfarë lexojnë mhm. gjimnazistët, mhm. çfarë lexojnë studentët, çfarë lexojnë Një brez për shembull 30 deri në 40 çfarë lexojnë, sepse janë gjithë bota bën sondazhe që orientojnë dhe botimet. Sipas sondazheve në Amerikë, ëm rezultonte se ata që ishin midis moshës 13 deri në 30 vjeç lexonin më shumë sesa ata që ishin në moshën 30 deri në 45 vjeç. Që do të thotë, është domethënë më të rinjtë po lexojnë më shumë sesa sesa një brez para tyre. Para se të futemi në bisedë, doja se kemi ngelur uh, në një moment këtu me Altinin, doja që të vendosnim zërin e përgjuar E ta nisim të lozim miq dashur, detyra juaj është të zbuloni se kujt edhe jona në fakt, kujt i përket ky zë që do të dëgjojmë dhe Altini ka transformuar. Më ka ardhur gjatë kësaj kohe kohët kohët e fundit mbas vitit dy mijë e njëmbëdhjetë një shprehje e Platonit që njerëzit e aftë është mirë të merren me politikë në mënyrë që të mos qeverisen nga mediokrit. Okej, okay, ja ku e dëgjuat, ky është zëri. Wow. Kush e ka thënë, kush është ky? Pra, Altini ka ndryshuar aq sa të mos uh, mos merret vesh se kush është. Le të shikojmë se ç'ndodh. 069 20 70 222 nëse e gjeni dot 069 20 70 222. Atëherë. Petro Marko. Retë dhe gurët, intervistë me vetveten, unë lexova pak në fillim uh, nga nga hapja e këtij libri, është i mrekullueshëm. Ëm uh, mua më pëlqen shumë për shkak se na çon aty ku ai ka qenë, por që nga fillimi ai ai bregu që unë e dashuroj shumë e kush nuk e do. Uh, pamja e Llogarasë. Mua më duket sikur kur lexoj këtë libër sikur më vijnë ato aromat e, e ferrishteve që janë pranë detit e gjinkallat e mm. bluja e e qiellit dhe e detit, gjithçka është është e ka përshkruar ai. Po retë dhe gurët, guri është vetvetja, retë janë ndo gjithmonë që ka qenë në lëvizje mm -hmm. dhe dhe ai ka qenë gjithmonë atje në Dhërmi. Nuk kanë dalë. Kudo që ka shkuar. Edhe nga Ustika thua. E ka mm. pas, po Ustikën e ka sepse edhe ai dhe i ati kanë qenë në Ustikë, i ka lidhur fati. Ustika, mm -hmm. më përpara ka qenë i ati, pastaj ka qenë në Ustikë, kështu që Ustikën s'e shmang dot ai. Mm -hmm. Ustika është një lloj, domethënë e, e pazgjedhur, një vendlindje e pazgjedhur e tyre. Edhe por Dhërmiun e ka kudo, domethënë e ndjen, e ndjen kudo, dhe retë Ka qenë vetë ai, ka qenë vet re ai mm. në lëvizje gjithmonë. Mm -hmm. Është nga ato libra që është gurët janë Dhërmiu, janë rrënja, kurse kurse reja është është Petroja që është lëviz. Vetëm për një sqarim të vogël, Retë dhe gurët mund ta lexosh mbrapa, sepse është një lloj legjende që mhm. ai e ka nga gjyshja. Thonë se gurët e mëdhenj atje poshtë në Shënmëri janë burrat mhm. që janë kthyer dhe kanë vdekur në vend. Po të jesh trim zemërbardhë e po të shkosh andej natën, i dëgjon të dëftojnë historitë e tyre. Po të jesh frikacak e zemërlig, nuk i dëgjon dot. E ka patur. Kurse ata burra që kanë ikur dhe kanë vdekur në kurbet janë bërë re. Vijnë dhe qajnë dhe ikin. Dhe mbi spitharët më poshtë afër bregut mblidhen lotët e tyre siç mblidhet uji i shiut. E, e ka, domethënë po të shësh nga keltët, kur shkonin në luftë, mbi linin nga një gur, kur ktheheshin e merrnin, gurët që mbeteshin ishin të rënët pra, në luftë. Mm -hmm. Dhe kjo historia me gurin është diçka shumë, shumë e brendshme, domethënë, dhe ai e ka është është një mbledhës shumë i mirë i raporteve dhe një studius shumë i mirë dhe ka patur edhe duke qenë gazetar ka rrëfyer gjithmonë dhe ka mbetur edhe mm. ky guri është ka dashur të jetë vet ka dashur gjithkohën të të jetë vet domethënë dhe dhe po ta shohësh amanetin që të varroset pa bujë të të jetë pjesë e kësaj domethënë ka, e ka patur gjithmonë atë konceptin e gurit por ë uh, nëse më lejon po po të vësh re doja të lexoja cili është për shembull një studius që mund të ma sjellë ose që është marrë seriozisht me Petro Markon Në vitet e fundit, Petro Marko është studiuar shumë, të paktën disa studentë kanë marrë tema masteri, doktorature. Mirëpo Petro në vërtetë, siç siç duam ta njohim, duket sikur s'e njohim, ka ngelur legjendë. Ëh. Mm -hmm. Ideja e e, e intervistës me vetveten, domethënë, duket sikur vet autori e ka kuptuar që jeta e tij është romani i parë. Mm -hmm. Ai është një roman, mm -hmm. sepse ishte i pranuar dhe i mohuar. Domethënë në dy tre raste ai ka shpëtuar për shkak se Mehmet Shehu kishte qenë me me të në në luftën e Spanjës dhe në një moment e toleroi, në ka patur dhe raste të tjera për shkak të asaj të shkuare që kishte, por në në na rezulton domethënë që më shumë ka qenë i padashur se sa i dashur, në, por për shkak të Kishte një kishte një një staturë ai që Shiko, ai kur ka nga Italia ka ardhur me ide komuniste, me u po, bashkuar me me këtë ide, domethënë ka qenë antifashist. Ishte e vështirë ta dënoje në sensin që që ai kishte bërë burg, ai kishte luftuar në Spanjë, domethënë i kishte përqafuar që në fillim këto këto ide dhe dhe si si e vështirë dhe idealist në atë, domethënë ta dënoje Petro Markon pastaj për për ç'të thoje ndaj tij. Ishte ishte ishte e vështirë për Është tipik njeriu që e ka shpëtuar letërsia, e ka mbajtur në disa kufij që nuk i shkeli kurrë. Pranoi të ndëshkohej, domethënë, kishte dhimbje më të madhe, ndoshta sistemi e preku edhe në pikën më të madhe në 75-ën kur i dënoi Jamarbrin, ëh, mm -hmm. sepse të godet atje ku ku, ku e kishte dhënë po, në po. pikën më të dobët. Por gjithsesi e shkuara e tij, domethënë, dhe ka qenë në një dilemë, si ka mundësi që një person që shkon në luftë, ëh, që ka patur një bashkim Total, sepse ai ishte i dënuar në Itali, erdhi bashkë me dyqind vetë të tjerë, iu bashkua luftës, i kishte ato ide, nuk është se nuk i kishte, dhe ishte kaq që refuzonte. Dhe ajo veçantia që ka Petro Marko, po më shumë është që në librat e tij ka gjithmonë të huaj. Ëh. Mm ai u kritikua sepse për shembull në Ka gjithmonë një personazh që nuk është shqiptar, që gjë që s'ishte shumë shumë e përhapur në letërsinë shqipe. Duhet të ishin këtu ngjarjet. Bota ishte Shqipëria, nuk nuk ndodhte. Shumë Kjo vinte si pasojë e jetës që ai bëri, ëh. Pa dyshim që ajo ka lënë gjurmë të veta, domethënë, që nga fëmijëria, që nga mënyra se si i ka, ka patur marrëdhënie ajo zonë ku ku u rrit ai, domethënë që lëviznin lirshëm, bënin tregti me Greqinë, me Italinë, botën e tërë që kishte, domethënë, Ideja kur u nis në luftën e Spanjës, koncepti ë një personazh ndërkombëtar ishte ishte më i madh se sa ka qenë në atë grupin e, e shkrimtarëve ku antifashistë me Pablo Nerudën dhe me me mhm. Hemingway, domethënë në Valencia ku është bërë takimi i këtyre. Mhm. Pra, është një shkrimtar që kaq thot, domethënë e kuptoi që ë kishte bërë libra, por ajo që duhet të tregonte ishte jeta e tij. Jeta e tij sepse jeta e tij ishte një libër. Ishte me pranimet dhe mos pranimet, me me kundërshtimet dhe me me atë. Po. Ai nuk nuk, domethënë, duket kaq i lirshëm sa nuk e ka problem fut në libër dhe një moment kur i thot Migjeni që ke shkruar të mira, po ke shkruar edhe ca të dobta, po kjo që po bën ti tani duke ikur në Spanjë është poema më e mirë që mund të shkruash mm, në jetën tënde. Mm. Pra, e thot një njeri që ka lirshmërinë për të treguar që nuk, nuk mendon që është ai personi që nuk, nuk i ka të gjitha krijimet e veta mm -hmm. uh, fantastike, por mënyra se si e rrëfen, domethënë, dhe ajo jeta uh, Pikëpyetjet e mëdha të tij janë pikëpyetjet njerëzore. Ai kundërshtimin e ka në raportin njerëzor të brendshëm. Ai ka kuptuar që ajo që po ndodh, ajo që po ndodh me ish miq të tij të luftës, nuk ka lidhje me atë që ka menduar. Nuk funksionon kështu, domethënë. Dhe ka shpëtuar letërsia që e shef njeriu në një kohë krejt tjetër. Mm -hmm. Dhe ë e ka pranuar ashtu fatin. E ka pranuar ashtu fatin në në ë ka një shaka aty që e, e përmend Arianita që Në momentin kur prisnin Një emër në katër rrugëve që u bë dhe ajo momenti më ku përjashtua nga lidhja, mm -hmm. ku ia grinë atë dhe i kërkuan që të pagunte dhe botimin. Dhe imagjino këto kishin menduar të blinin televizor, dhe tani duhet të shiste makinën qepëse të Safos edhe mm -hmm. gjëra tjera, domethënë, që i rrëfen Në atë lloj pike që e gjithë jeta e tij ka ka ka gjëra të cilat i vlen, por por duke e rrëfyer vet ai, i cili e, jo vetëm që nuk i, domethënë jo vetëm që i din më mirë se sa të tjerët, por ka dhe aftësinë e rrëfimit. Ka kaluar midis shkrimtarit dhe gazetarit. Por ne do ta shikojmë letërsinë e, e, e Petro Markos në një këndvështrim tjetër, domethënë unë dua të shikoj ke letrarja. Mm -hmm. Ë normalisht ky libër jep jep është një është një ë udhëzues shumë i mirë për të për laboratorin e tij, ë qoftë të të të jetës së tij, qoftë të shkruarit të tij, qoftë për të fabula, domethënë të të këndvështrimi me njerëzit dhe kushdo që do të do studionte veprën e Petro Markos, ndoshta ky do të ishte libri i parë. Do ta fillosh me këtë, po mendoj se po. Do ta po. fillosh me këtë edhe pse kuptosh jetën e tij. Sepse është libri i fundit që ë për një lexues do të jetë libri i parë Sepse ky ky është një udhëzues shumë i mirë. Është një lloj në libër për fjalori për gjithë jetën e tij për le, për veprën e tij. Absolutisht, ky bën edhe disa sqarime për shembull kur uh, kur tregon në fillim në në ato ngjarjet e fshatit të para se të shkojë në në shkollë, që shkon në në Vlorë aty në atë çat këmbë për vetë. Marrëdhënien me me me me gjyshen me mm -hmm. me me nënën me atë që e tregon me ka ka e ka të jashtëzakonshme, domthonë ai ka raportet me gjyshen që i kushton shumë vëmendje gjatë gjithë raportit vetë, sepse gjyshja ka qenë një grua siç duket kanë që ka lënë gjurmë shumë të mëdha, mm. domethënë. Adreson edhe një pikëpyetje që shpesh ngrihet edhe në nivel politik për shembull akoma sot e kësaj dite mbi mbi kombësinë e banorëve të bregut. Në këtë libër, u ai është vetë një një i lindur në Dhërmi, i rritur në Dhërmi, Edhe tregon edhe historinë për shembull se si u mblodhën ata atje dhe që ta kuvendonin e ta bënin të qartë, domethënë mes tyre që ishin shqiptarë. Edhe ajo ai e tregon historinë se si ata qanin me me të vdekurit me me me vaje shqiptare, gëzonin me këngë shqiptare, domethënë sido që përdonin greqishten lart e poshtë nëpër atë aty, por greqishten e kanë përdorur si gjuhë tregtie. Po pra, ato kanë qenë një zonë që kanë bërë tregti dhe kë ka dëshmi reale domethënë sepse i përket një fisi që ka bërë tregti, ka lëvizur. Pra, ka qenë nga ato njerëz që ka shëtitur dhe e tregon pa pikë kompleksi mm. raportin e të qenurit shqiptar atë do të thotë as nuk ka qenë qëllimi i tij për të këmbur sigurisht po kjo është lehtësia me cilën ai e ka treguar si një si një nuk ka asnjë lloj qëllimi dhe nuk as nuk është nisur fare nuk kjo kjo është fare kjo i jep vlerë se nuk është e kërkuar prandaj absolutisht ai ka ai e ka të natyrshëm aty do të thotë mm. aty i vjen natyrshëm se nuk e ka pas un kur e kam lexuar atëherë kam pas e lexova dhe Kuptova që pika qëllimi i tij s'ka qenë fare me treguar që mm -hmm. as nuk ka qenë shqetësim hiç. Mm -hmm. Po ama në këtë mësimin që shikojmë ne kur nxehen këto raportet, Petro Marko është nga ato njerëz që duhet duhet t'i referohemi sepse duhet t'i referohemi se ka ka të drejtë ai, domethënë mm -hmm. ka të drejtë me ato që thotë se ai është që andej? Jo vetëm që është nga andej, por gjërat që tregon, i tregon realisht, domethënë të thaj. Ëh, mm. dhe, dhe ja ku flasim prapë për Petro Markon sigurisht gjallë, është që andej. Um, kemi një foto ku ka dalë bashkë me bashkë me Safon këtu, sepse edhe marrëdhënia marrëdhënia e tij me edhe me dy fëmijët. Me, këtu është me edhe me dy fëmijët. Kemi edhe një foto tjetër që është me me shoqen aty, këtu është me Jamarbrin me vajzën. Uh, gjithashtu, por uh, por unë po thosha pak më parë para se ti të vije këtu, jo, mua më godiste edhe fakti që përveç se artista të dy, domethënë, ne njerëz njerëz shumë të bukur, uh, brenda dhe jashtë, ishin uh, uh, për të pasur zili, domethënë një çift që që si t'i thuash jo stononte por ishte e vetmja gjë që nuk stononte në një në një imagjino ça kanë qenë këto çiftet e tjera popullore të të, të kohës po themi vitet 60 70 domethënë gjithë me meskinitete me me këto të nxira dhe me ku di unë edhe edhe këta të dy që dukej sikur sikur i zilepsnin shumë ata ata politbyroja e gjithë këta bllokmenët e, e asaj kohe. Ai sa ua nxin jetën. Sistemi tentoi ta linte te hasta la vista, domethënë konceptin për të kuptuar që ky kishte drejt me fol vetëm për luftën e Spanjës. Edhe donin ta linin ta kufizonin t'i t'i t'i vinin një kufi që do ta pranonin deri atë çka bërë deri në 44-ën, ëh. Më tutje pastaj Petro Marko hesht, po. Mirëpo, ë, uh, ki parasysh që te libri për shembull uh, Një emër në katër rrugë. Ëh. Duket sikur tronditi ato, sepse jepte një jetë krejt ndyshe të të konviktit vajzave ku kishin qenë ato gratë që drejtonin Shqipërinë atë kohë, mhm. në çmia. Në çmia, po, tamam, tamam. Dhe nuk pranonin ato. Nëna Mbretëreshë ishte apo? Nuk kishin shkuar më atje, domethënë, a thuj se s'kishin shkuar në as mbanjë asnjëherë, domethënë, ishin. Mhm. Ëh, dinin çka kishin po. Pra në këtë lloj pike, ëh, e e preku atje ku ku sistemi Nuk nuk lejonte nuk e nuk e lejonte dhe nuk ka nevojë ta çosh. No, ideja që në atë kohë po të përjashtonin nga ndërmarrja, jo më nga lidhja e shkrimtarëve, domethënë ishte dhe e, e trishtë është për shembull po të marrim ato njerëz të cilët ku e gjenin guximin për të shkruar për shembull për ta marrë për ta lidhur librin me sistemin për ta lexuar. Mm. Në fakt ne nuk duhet të kishim bërë të kundërtën. As unë nuk duhet ta lexoj fare dhe nuk duhet ta sugjeroj uh, Petro Markon me idenë që pse ka qenë ndaluar. Ne duhet ta lexojmë çfarë letërsie ka. Pikërisht. Ah. A, ç'letërsi do mbetet nga ai Po, si, sidomos në këtë libër unë, nuk i shmangem dot atyre viteve eh? Jo, patjetër Po, po mendoja Në, në, në, në këtë lloj uh, klime shoqërore Që kemi sot në Shqipëri Në njerëzit që na dalin në televizor çdo ditë që na flasin e që uh, duket sikur në burra me, me ndjesitë e Petro Markos Po me edhe me burrërinë sa ai është edhe, edhe i ndjeshëm Po edhe burrnor është edhe i edhe i sinqertë edhe trim i ka, domethënë se ka një ide që po qe shumë burrnor nuk je i ndjeshëm. Mm. Po pikërisht pra. Domethënë ai është fare i çkompleksuar nga nga të gjitha këto gjërat, po po duket sikur të tillë nuk bëjnë më, domethënë në Shqipëri, nuk në, ky ky farë personazhi nuk prodhohet më me, me këto cilësi, me këtë idealizëm, me këtë zgjuarsi e ndjenjë. Kur ka shkruar këtë libër ka patur pothuajse një shpërfillje të madhe për botën. Librin e ka përforcuar dhe ideja që në vitet 80 ky nisi një libër që të ishte një lloj pendese, domethënë një lloj kështu dhe prap u ndalua. Kështu që kur është shkruar intervistë me vetveten, Retë dhe gurët, ka qenë shpërfillur totalisht, domethënë ndihet shpërfillja e tij mm. për mhm. shumë gjëra nga këto, ama vlerësimi vetëm për njeriun dhe për gjërat që vlejnë, domethënë dhe po ta shohësh që nga fëmijëria çfarë kujton dhe marrëdhënia me njerëzit, Te ai nuk ka urrejtje. Ëh. Mm është çuditshme domethënë, me atë jetë që ka, me atë dhe refuzimin që ka dhe në në shkrimet e tij është vlerë shumë e madhe. Nuk ka urrejtje, nuk nuk nuk urren. Është është do të thotë që ka shpirt të madh domethënë. Mm -hmm. Me ato refuzime do thuash që njeriu në një moment do do ta kalojë cakun. Nuk e kalon kurrë cakun. Domethënë mbetet gjithmonë pjesë e atij njeriu që i ka kuptuar dhe është gati të falë. Domethënë Pse do ta lexoj një një djalë i ri, një vajzë e re sot uh, Retë dhe gurët, Petro Marko, intervistë me vetveten edhe libra të tjerë. Po letërsinë e Petro Markos ë uh, mbi të gjitha këtë libër që kemi sot në dorë. E para unë mendoj që është nga ata shkrimtarë që ka ka stilin e vet, ka ka vlera si shkrimtar së pari, në së dyti një i ri ose kështu uh, për shumë gjëra. ë uh, është një person që ka dëshmi uh, që nga vitet uh, që kanë mbetur ende në një lloj errësire, domethënë, ka dëshmi si një pjesëtar i luftës në Spanjë, domethënë i i atyre peripecive, i, i ndëshkimeve, domethënë ka qenë i burgosur në Itali, po. në ka ardhur vetëm në momentet e fundit, madje e përshkruan atë momentin kur kur vjen nga Nga Himara në Berat me takuar ato dhe ka edhe një sekondë ku të, i thot në biseda me Koçi Xoxen se ai e prezanton me Enverin dhe i shpjegon kështu me ato lëshmërinë e tij, domethënë dhe mund ta lexosh në të gjitha këndvështrimet, mund ta mhm. lexojë edhe një njerëz që nuk është shumë i apasionuar për letërsinë për të kuptuar që aty ka dëshmi për të shumë gjëra që duhet të dimë për të mm. shkuar. Aftësia e tij është se e ka shkruar si roman. Aftësia e tij është se e ka shkruar si si një libër artistik, domethënë dhe mund ta lexosh dhe letërsi më shumë. Për qejf, po, po. Thonë thotë një një shkrimtar John Doerr, i cili sapo fitoi meqë ra fjala çmimin Pulitzer për letërsinë 2015 me gjithë dritat që s'i shohim dot. ë Letërsia thotë ai është antiteza e fundamentalizmit. Nëse fundamentalizmi kërkon të shikojë njerëzit si grupe të mëdhaja, që këta janë të këqinj, këta janë të mirë, këta janë kështu, këta janë ashtu. Letërsia pastaj futet tek individi. Domethënë luan gjithmonë është personazhi, është njeriu, është njeriu, njeriu, domethënë dhe prandaj mund të merret si antiteza e fundamentalizmit se e ndan atë në në shpirtin e vet. Dy janë shinat që mund ta mbajnë këtë tren. Njeriu dhe njerëzorja. Vetëm këta janë shinat e sigurta që do do të ecësh në këtë. Njëri binar është njeriu, tjetra është njerëzorja. Mhm. Domethënë ne edhe Sepse në momentin nuk mund të jesh vetëm ti. Është shoqëria përballë. Domethënë është njerëzorja përballë. Domethënë ne jemi ndonjëherë ne jemi tjetri ose pa kuptuar tjetrin nuk nuk dimë se cilët mm, jemi ne. Mm. Petro Marko nuk e shmang kurr raportin me të tjerët. Madje mënyra se si fillon ai me me teatrin, me gjyshen, me me ato njerëz rreth rrotull, është si për të thënë që ai vjen nga diçka e madhe, produkt ka, ka, ka, ka, domethënë ai nuk mund të shmanget atë fati, domethënë mm. do të Do t'i bëj, ë, më duket se gjyshi nga nga e ëma shkruante, do të shkruante, pra i kishte duket sikur e tha, sigurisht i, i detyruar ti të të ecë në këtë hulli, domethënë, mm -hmm. mm -hmm. fati ishte kështu, ne nuk ne nuk e lexojmë dot për për shkak të asaj që i ndodhi, domethënë, kjo është pjesë pastaj tjetër që mund të akuzojmë ato që e bën. Por Petro Marko do duhet duhet ta lexojmë jashtë këtyre skemave dhe do do të isha shumë kështu se kam përshtypjen që shumica e studimeve ndoshta është fokusuar Pikërisht te kjo gjë, por unë jam gjithmonë ë mbështes atë pikën për ta lexuar së pari si letërsi. Ëh. Mm pastaj këto të tjerat janë detaje që janë historike dhe në kontekstin dhe në qoftë se flasim për laboratori, ja ku është laboratori, e tregon vetë ai laboratorin vetvetes, laboratorin e shkrimeve, laboratorin e librave të jetës së tij që është roman vetë sepse intensiteti që ka patur ai Botë të ndryshme që ka, domethënë dhe ë që u futën duket sikur janë futur me përdhunë te veprat e veta dhe ai e dinte fatin e veprës vet dhe prap nuk e shmangte dot. Mm. Ideja se fuste personazhe, për shembull, nuk e pranonte sistemi që një partizan të dashurohej me një prostitutë italiane se S'mund të ishte. Nuk mund të ishte vërtet. Ishte morali i partizanit. Mm. Po. jo, ai partizani jo, ai ka ngrit duhet ai. Pra, domethënë në këtë lloj pike, Kjo tregon fuqinë e madhe të tij, mm. që nuk ra kurrë pjesë e skemave, po e bëri një, domethënë mm. e shpjegoi siç është njerëzorja, domethënë nuk kurse sistemi thoshte njeri i ri sipas partisë që nuk bën personazh i përçudnuar kështu po sigurisht. Gimi shumë faleminderit. Bisedë shumë e këndshme sot miq të dashur për Petro Markon, intervistë me vetveten Retë dhe Gurët, është në çdo librari akoma, kam përshtypjen, dhe ribotohet, dhe ribotohet, por një libër që duhet duhet lexuar e një personazh që duhet njohur. Është një shkrimtar që duhet njohur. Me patjetër. Kthehemi sërish të premten tjetër me Agim Baçin këtu në klubin e mëngjesit për të folur për një tjetër shkrimtar, një tjetër libër. Deri atëherë Agimi unë të uroj një javë shumë të mbarë, fundjavë të këndshme. Rikthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit me të tjera. Jam ai erdhi, përsëri. Erdhi, erdhi, po, solli dhe 10 ditë ulje fantastike në teg. ejani dhe ju në teg nga data 1 deri në 10 maj dhe zbuloni uljet fantastike të mes sezonit. Deri në 40% ulje në koleksionin pranverë verë 2015, markat më të njohura, dhe aq të dashura për të gjithë ne, Mango, Springfield, Cortefiel, Koton, Polo, Swatch, Buffalo, Geox, Adidas, Bottega Verde dhe shumë të tjera. Jo vetëm për ne, por edhe për shtëpinë tonë, Arteg, Perdormire, të gjitha me super çmime. Këto ditë të majit bëhen më të bukura vetëm në Teg. Teg, kaq shumë çdo ditë. Ora është 9:47 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në mhm, ekranin e Club TV-së mhm, gjithashtu. Mhm, Ra Okej, uh, do të bëjmë dy gjëra në këtë segment të mm. uh, klubit të mëngjesit. E para, le të japim nëse kemi Olta ndonjë fitues, uh, se s'mbaj mend tani, por nëse ka, të lutem jepe. Jo nuk ka. Okej, okay, dakord. Atëherë, do të bëjmë uh, një pyetje, do të fillojmë një quiz me sërish miq të dashur. Tematika e pyetjeve sot është është është kulla të famshme. Dakord. Oh, sa i thjeshtë duhet të jetë. Kulla të famshme. Okej, okay, meqë jemi tek kullat e famshme, nisim me pyetjen më të lehtë për sot. E nisur për ndërtim në vitin 1174 nga Bonano Pisano. Mhm. Mm kjo kullë Këmba këmbës ose rrota rrotës. Pas hapi. Po. Ndërkohë dëgjojmë edhe një herë zërin e përgjumur. Le ta gjejmë, jo vetëm ta dëgjojmë, por le ta gjejmë kujt i përket ky zë. Po ju ndihmoj, është një politikan shqiptar tipik. Më ka ardhur dhe gjatë kësaj kohe kohët kohët e fundit mbas vitit 2011, një shprehje e Platonit që njerëzit e aftë është mirë të merren me politikë që mënyrë që të mos qeverisen nga mediokrët. Le ta gjejmë vetë, se edhe Halimi është brezi i Skënderit, po Halimi s'ka s'është marr, nëse mund të them Halimi, Doktor Kosova, po, më mirë. Po, po. Por nuk është marr me politikë. Kurse ky ka qenë aty. Mhm. Mm që në kohën e Gjinushit dhe vazhdon akoma, po. Vetëm se vetëm se ka diçka. Ka diçka. E bën ndryshe. E bën e bën e bën ndryshe. Kujdes, le ta dëgjojmë, le ta dëgjojmë edhe një herë. Kujdes. Më ka ardhur dhe gjatë kësaj kohe, kohët e fundit, mbas vitit dy mijë e njëmbëdhjetë, një shprehje e Platonit që njerëzit e aftë është mirë të merren me politikë që në mënyrë që të mos qeverisen nga mediokrët. Jo, nuk është. Jo, nuk është Fatosi, po Fatosi merret me politikë me gjëra të po, pra, vogla. Gjëra të vogla për Fatosin këto. Ëh, mos e jemi ironi ti, ai s'bën më me politikë, ka lënë këtë punë. Po doj merret, s'do. Të i lutem prapë. S'du. S'du ha çake. Në rregull është ça. Hajde. Po vi. Hajde pra. Ha më ti ha. Po vi. Mm. Atëherë, fare entuziaste, po, e kam dëgjuar këtë po vi, po jo kështu. Ehm, um, çuna e goca. Do të vazhdojmë tani me Sharadion në klubin e mëngjesit. mm -hmm. Sharadion sepse vajzat kanë rënë dakord me njëra tjetrën. Hami, policia. T'erdhi mesazhi. Gati? Gati. Okej, okej, e nisim. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Çuna e goca. Pra? Mhm. Atëherë. Vajzat kanë fshehur një fjalë, unë dhe Altini kemi për detyrë t'ua zbulojmë, ju gjithashtu duke na ndihmuar në 069 20 70 222. I pari prej jush që do të gjejë fjalën e saktë që gocat Olta dhe Jeri pra kanë menduar, ka për të fituar një dhuratë nga klubi i mëngjesit. Jepi Altini se ti. Too late Albania. Too late Albania. Okej, është koncept Jeri. Jo, po nuk është veprim që e bën njeriu. A e bëjnë njerëzit? Është mm. është një njeri i vogël pra. Jo. Se çfarë bëjnë njerëzit që s'është po veprim? Po ka shumë gjëra që bëjnë njerëzit. Mm. Nuk ka vetëm gjëra bëjnë njerëzit. Është uh, ndjenjë. Jo. Xhelozi, ëh, xhelozi. Nuk ka lidhje me marrëdhënie intime. Kjo gjëja që bën. Po i ndodh njeriut por njeriu. E bën njeriu. Pra. Është domethënë është folje. Por jo diçka që hahet apo që gatuhet. E bën vetëm njeriu po duhet të thënë që e bëjnë fabrikat. Sot, sot. Po. E bën pra, dikur e bën po, njeriu është bravo. Është diçka artizanale Jeri, që bëhet jo artizanale. Që bëhet me dorë. Një sekond, atëherë janë janë veshjet. Jo, jo. Bën njeriu, njeriu bën rroba. Jo, jo, nuk bën. Jo. Bën këpucë. Jo, nuk bën. Mbahet në trup kjo? Mbahet në trup? Ka, shiko, hyn tek materialet e ndërtimit. Po, po. Le të bëjmë edhe një pyetje nga lajmet dhe shkojmë pastaj tek tek lajmet e orës 9 me Isidën. Mhm. Po, po. Mhm. Pyetja është kjo. Ka patur një bllokim nga ana e KQZ-së. Mhm. Në lidhje me mbiemrin e një prej kandidatëve Jo, e ke kështu apo e ke mm. kështu, kë do përdorësh, kë do se mm -hmm, ndodh mhm. që kandidati mund të ketë tam. Sidomos kur është vajzë, se ka një emër të vajzërisë, një emër të martesës etj etj. Por ka ndodhur pra që KQZ ka pezulluar për momentin deri në një sqarim a ku di unë se çfarë. Këtë kandidat Ja maji erdhi, përsëri. Erdhi, erdhi, po, solli dhe 10 ditë ulje fantastike në TEG. Ejani dhe ju në TEG nga data 1 deri në 10 maj dhe zbuloni uljet fantastike të messezonit. Deri në 20% ulje në koleksionin pranverë verë 2015, markat më të njohura, aq të dashura për të gjithë ne. Mango, Springfield, Cortefiel, Koton, Polo, Swatch, Buffalo, Geox, Adidas, Bottega Verde dhe shumë të tjera. Jo vetëm për ne, por dhe për shtëpinë tonë. Arteg, Perdormire, të gjitha me superçmime. Këto ditë të majit bëhen më të bukura vetëm në TEG. TEG, kaq shumë çdo ditë. Ora 9. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Përshëndetje ju njoh me lajmet shkurt në Club FM dhe Club TV. Pas një seance maratonë, një sër projekte u miratuan dje në Kuvendin e Shqipërisë. Me 83 vota u miratua fondi për financimin e partive pjesëmarrëse në zgjedhjet vendore. U miratuan gjithashtu ligji për shërbimin postar dhe projektligji për forcimin e shtetit të së drejtës dhe qeverisjen. Por palët politike nuk gjetën gjuhën e përbashkët për votimin e kreut të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit. Me vetëm votat e shumicës në krye të Këshillit të RTSH-së u zgjodh Kristaq Traja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kthyer dokumentacionin për regjistrimin e kandidates për kryetare bashkie në Durrës, Grida Duma. Shkak i kthimit të dokumentacionit është bërë mbiemri i saj pasi kandidatja dëshironte të regjistrohej me mbiemrin Duma Shima. Një tjetër operacion i Policisë së Shkodrës ka bërë të mundur evidentimin dhe më pas asgjësimin e parcelave me bimë narkotike. Në fshatin Myselim, ku ishte kultivuar lënda narkotike, është zhvilluar edhe një kontroll i imtësishëm, si edhe janë asgjësuar 1140 rrënjë bimë narkotike, ndërkohë ato ishin të kultivuara në parcela të hapura rishtazi. Qytetarët e Maqedonisë të zhgënjyer nga politikat e qeverisë së Nikola Gruevskit vazhdojnë të shprehin revoltën e tyre nëpërmjet protestave. me qindra qytetarë përsëri dolën në rrugë për të kërkuar largimin e Gruevskit dhe bashkëpunëtorëve të tij nga pushteti. Protesta u zhvillua para godinës së parlamentit në Shkup. Pasi Britania e Madhe mbajti dje zgjedhjet parlamentare të cilat do të përcaktojnë edhe qeverinë e re, exit pollet e para parashikojnë se konservatorët janë partia më e madhe në parlament me 316 vende të ndjekur nga laboristët dhe Partia Nacionaliste Skoceze.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 Ora është tani 9:05 minuta, 6 minuta. Po hyjmë edhe në zonën e orës së punës dhe sot ne do të sjellim uh, këtu në studio dikë. Ëm, um, e cila ofron punë. Uh, oh, flasim sot do të flasim për një ofertë konkrete pune. Ë uh, dhe se si ju mund të përfitoni, sidomos ata që janë të degës së pedagogjisë, Dhe që e flasin anglishten shumë mirë. Mhm. Ëm mm -hmm. um, duhet të jenë të interesuar pasi uh, janë disa vende pune në mësuesi, por në një shkollë siç është World Academy of Tirana. Në një shkollë për të pasur zili. Është shkollë shumë e mirë. Mm -hmm. World Academy of Tirana mund ta gjeni edhe tek wat.al, w a t.al. për të mësuar më shumë për këtë, por ne do kemi edhe ëm um, Lindën këtu në studio pak më vonë për të folur për uh, për ofertën e punës që që ajo ka. Kështu që qëndroni me ne për të për të marrë vesh më shumë pas pak në klubin e mëngjesit në orën e punës me një ofertë konkrete. Tani, uh, le të shikojmë nëse kemi një fitues në lidhje me kullën e Pizës. Olta. Po, është Ami dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Ami ka fituar dy bileta për në Cineplex sepse kulla e Pizës miq të dashur është ajo që nisi të punohej në vitin 1174 nga Bonanno Pisano, e që është 5 metra larg të qenit absolutisht pingule, pingule. siç do duhej mm -hmm. që të ishte. Le të bëjmë edhe një tjetër pyetje, flasim për uh, kulla sot në kuicin me seri. Është një quiz me kulla të famshme. Emri i kësaj kulle biblike, mm -hmm. po të përkthehej në shqip, do të thotë portë për tek perëndia. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Emri i kësaj kulle biblike Nëse do ta përkthenim Në Shqip do të thotë portë për tek perëndia, portë mm -hmm. për tek perëndia. Kujdes. Cila është kulla e famshme? Biblike në këtë rast. 069 20 70 222 për ata që luajnë 069 20 70 222 dua që Olta tani të japë të gjithë fituesit e mundshëm jepi Olta patjetër për këngën e ditës kemi Klevisën dhe fiton një lule nga bota e luleve bravo Zërin e ka gjetur Evaldi. Dhe thotë Kastriot Islami. E saktë. Wow, bravo. Më ka ardhur dhe gjatë kësaj kohe kohët e kohët e fundit mbas vitit 2011 një shprehje e Platonit që njerëzit e aftë është mirë të merren me politikë që në mënyrë që të mos qeverisen nga mediokrit. Në të vërtetë pra, njerëzit e aftë duhet të merren me politikë, prandaj edhe politika është mbushur me njerëz të aftë. Uh, dhe gjithë mediokrit janë ata që s'merren me politikë. Evaldi fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Okej, okay, faleminderit Olta. Po, Sharadio jonë ishte Tjegull. Bravo. Tjegull ishte Sharadio e vajzave. Oriola fiton një dhuratë nga Too Late Albania dhe Grida Duma ka thënë Edliri fiton dy bileta për në Cineplexx. Po, prit prit se e di. Tani çështja e Gridës është që Grida mbiemrin e nga burri ka Shqina. Mhm. Mm Domethënë Duma është mbiemri i saj i vajzërisë, po ajo e ka përdorur dhe ti kërkosh që të regjistrohet si Grida Shqina. Oh. Mbasi njerëzit e njohin si Grida Duma, ajo ka kërkuar që të regjistrohet si Grida Duma Shqina ose mhm. Grida Shqina Duma. Po mm -hmm. diçka tjetër pa. Po, po sepse nga një shqiptar nuk e lejon me dy mbiemra, pasi Thjesht dëshiroj. Dëshira jote. Po si po, dihet, Olta është shikon perspektivë. Po, e vërtetë. Po si gjitha arritjet që ka si Olta Reka nuk do që ti ti mohon. Nuk do të ndryshoj. Është gjithë kjo. E si thotë Olta kjo legacy që kam deri tanishme, e ke vështirë. Po, po. Atëherë, okay, mirë. Goca ne kemi menduar fjalën. Dakord. Nëse doni që të luajmë Sharadio. Mhm. Gati? Gati. Jepini. Është send? Jo. Jo. Është një vegël pune. Jo, nuk është një vegël pune. Është koncept. Mund të themi që është koncept, por po. Është një veprim që e bën njeriu? Jo. Është një gjë e mirë në Një gjë e mirë, po. Është një gjë e mirë në tërësi? Është ndjesi? Je më afër me konceptin sesa me të tjerat. Jo, nuk është ndjesi. Nuk është ndjesi. Është koncept Pozitiv, domethënë Pozitiv, e tha edhe Olta, po mm. Po, ne këtu në studio, për shembull, na ndodh kjo Si paraqitet gjendja Na ndodh Na ndodh një gjë e tillë Mirë është ta kesh pra këtë është një virtyt, një cilësi është një cilësi, jo virtyt. Cilësi. Është një cilësi e fituar, nuk është që është e lindur për shkak. Nuk është e lindur. Jo. PR e saktë Jeri, PR. Ka të bëjë me punën, por gjithsesi. Ka të bëjë me punën, pra, jemi në orën e punës. Pra. Tashi PR që ka të bëjë me punën, është mirë që ta kesh, pra, dhe të po. sillesh si një PR i vërtetë. Po, e vërtetë. Apo jo, okay. Bravo Jeri. Mirë. Faleminderit Goca, çdo njeri duhet të ketë një PR dhe po unë ne jemi në orën e punës, ne nuk mund të devijonim shumë, kështu që ky ishte favori juaj, po. Mm. Bravo Jeri mm. që e kapi. Shkojmë tek Ellie Goulding tani, Love Me Like You Do është uh, kënga e saj më e dashur. Kjo si favorite ndër uh, këngët për të qenë kënga e verës, po thon, sidoqë që mua më duket sikur ka nja 2 vjet që e dëgjoj. Po pra, po, atë ndjesinë jep dhe mua. Ja ku është. Ellie Goulding, profesioniste e vërtetë. Ardhur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur, ju përshëndesim. Është ora tani 9:17 minuta. Ne jemi në orën e punës çdo të premte nga ora 9 deri në 10 këtu në Club FM në 100.4 dhe unë kam kënaqësinë që të mirëpres në studio edhe Mirlinda Boshnjakun, e cila është administratore e Montessori Albania. Mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Tani, um, unë u thashë njerëzve pak më parë që ju keni një ofertë. Ne do të flasim sot edhe mbi një ofertë konkrete. Meqë po. është ora e punës, njerëzit kërkojnë punë, ë uh, edhe ti po kërkon njerëz të aftë për të bërë ca punë që janë uh, të rëndësishme shumë. sepse kanë të bëjnë me fëmijët, kanë të bëjnë me edukimin, kanë të bëjnë me me po themi pedagogjinë. Më trego pak se çfarë çfarë ke vërejtur, cila është vështirësia, pse të duhet ta bësh këtë si thirrje radio televizive nëse nëse mund ta quajmë. Po, me të vërtetë, uh, para, domethënë, ne kemi filluar të publikojmë njoftimin për punë për uh, ndihmës mësuese në kopshtin tonë Montessori mm -hmm. që para një muaji, me thënë të drejtën. Ndihmëse mësuese. Ndihmëse mësuese për arsye sepse në Shqipëri nuk mund të gjesh mësuese Montessori të kualifikuara sepse ato janë me të vërtetë edhe nëpër botë janë shumë të rralla. Edhe janë është një certifikatë ndërkombëtare që jepet. Është një certifikatë po. ndërkombëtare që jepet vetëm në disa vende të botës mm -hmm. dhe kështu që këto mësuese janë me të vërtetë shumë të rralla dhe rekrutohen ndërkombëtarisht nga të tëra shkollat e botës. Mësueset, mësueset tuaja në në Montessori Albania, nga janë? mësueset Montessori të certifikuara po. janë nga Amerika, mm -hmm. kemi dhe një shqiptare. Mm -hmm. Po ajo është, ajo e ka vazhduar shkollën pasi ka filluar punë tek ne. Tila, pël... Tila është po. Tila, po ashtu dhe Irena, kemi dhe Irenën mhm, tani. Mm -hmm. uh, të dyja këto e kanë vazhduar shkollën gjatë kohës që kanë punuar dhe tek ne, kanë ndjekur uh, certifikimet dhe të tërë stazhin e punës dhe sot për shembull uh, Irena para një jave ka marrë certifikatën. Mm -hmm. Tila e ka pas marrë pak më përpara. Po. Të tjerat pastaj janë amerikane, mm -hmm. kemi një nga Afrika e Jugut, Miss Carmeni. Miss Carmeni, po. Ëh, do të kemi një Miss Carmeni. Po. Do kemi edhe dy mësuese të tjera uh, vitin tjetër shkollor, po po ashtu në të njëjtën kohë duke qenë që shkolla po zgjerohet, ne kërkojmë dhe mësuese asistente. Mhm. Mm Këto nuk ka nevojë që të kenë certifikatë Montessori. Nuk ka nevojë që të kenë certifikatë Montessori sepse ne mendojmë që do të do t'i trajnojmë ato vetë dhe mbase ato vajza, të cilat do ta kenë më shumë pasion, do ta pëlqejnë këtë punë, mund të mbështeten, mund të vazhdojnë, do të shikohet ecuria, mund të mm. vazhdojnë dhe të shkojnë drejt një certifikimi pra, të mëvonshëm. Mund të mbështesni dhe ju që po, ato të po, kthehen në po, mësuese Montessori. E kuptoj. Po cila është vështirësia? Vështirësia ka qenë për shembull unë vetë u mundova që të shkoj për për këtë rekrutim shkova edhe tek Universiteti i Elbasanit. Mm -hmm. Dega e pedagogjisë. Dega e pedagogjisë po. atje dhe u takova me rreth 40 vajza. Ë, uh, domethënë vajzat ishin shumë të interesuara të dëgjonin për shkollën, për metodën, normalisht që ato kishin dëgjuar edhe në mësimit, gjatë mësimit të tyre. Për Maria Montessori. Për Maria Montessori, për teori të ndryshme të pedagogjisë e tjera. Por vura re një gjë dhe ua thashë edhe vajzave që çdo gjë që bëni në jetë duhet ta bëni me shumë pasion dhe të jeni krenare për të. Se disa shprehen, Po mua kjo degë më doli, domethënë nuk më doli kjo dhe un vazhdova për për të studiuar për juriste, po. Po, për pedagogjinë uh, e parashkollorit, po i thashë po a e kuptoni që sistemi parashkollor është diçka shumë e rëndësishme, mm -hmm. sepse ajo krijon njeriun. Ju duhet të jeni shumë po. krenare sepse ju jepni bazën e krijimit të një njeriu të ri. Kështu që ju duhet duhet ta bëni me shumë pasion atë punë. Dhe normalisht në këtë kohë kemi parë disa nga ato vajza prej tyre, jemi akoma në tentativa për për t'i marrë, po megjithatë vura re edhe një gjë që ishte mungesa e gjuhës angleze mm -hmm. ose vështirësia në të mhm. folur. Mm -hmm që ne kemi dhe këtë kërkesë dhe kjo ka pasur pak. Nëse nëse shkoni në web, nëse doni të të njiheni më nga pranë me me Montessori, mund të shkoni tek uh, Montessori pikë al shkruhet me dy s, Me dy zonja s. dhe zotërinj shkruhet me dy s. Montessori me dy s pikë al është uh, faqja e shkollës uh, ndërkombëtare Montessori të Shqipërisë, që ndodhet këtu në Tiranë tek uh, komuna e Parisit fizikisht, por aty mund të mësoni më shumë mbi metodën, uh, mbi uh, ambientet, Filozofinë, filozofinë, historikun e kësaj shkolle dhe um, Pra, cilat janë disa nga parakushtet e, e këtyre uh, asistent mësueseve që juve ju duhen tek Montessori? Uh, ne do preferonim që këto të kishin mbaruar shkollën për sistemin pedagogjinë parashkollore. Ëh, mm -hmm. uh, normalisht ne kemi marrë për ndihmës asistente edhe vajza që kanë mbaruar me psikologji, mm -hmm. sepse e kuptojnë edhe ato e kuptojnë psikologjinë e fëmijës, por uh, do donim gjithashtu që edhe të dinin mirë gjuhën angleze. Pra, sepse aty flitet anglisht. Flitet anglisht mm -hmm. me mësuesen, po ashtu dhe me mësuesen kryesore duhet të flasin anglisht mm -hmm. dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta, domethënë nuk Mhm. Mm më fal që ndërpreva. Jo. Çfarë është roli i i mësueses ose asistent mësueses? Edhe marrëdhënia që ajo ka me mësuesen po. kryesore Montessori. Tani për ta sqaruar për ata se dikush mund të thotë po pse flitet anglisht? Sepse fëmijët atje janë nga kombësi të ndryshme, mm. ka fëmijë që janë po, po themi kinezë, mund të jenë francezë, janë shqiptarë, janë turq, japonezë, kemi. Japonezë, domethënë vijnë nga vende të ndryshme të Europës, italianë, kështu që nuk mundet që të fliten të gjitha gjuhët, se jo. do të bëhej jo. Kulla e Babelit që me shëra fjala është përgjigja e saktë e kuicit tonë. Por, por është zgjedhur kjo gjuhë, pra që edhe edhe që të gjithë të kuptohen gjithë me njëri-tjetrin. Kështu që edhe fëmijët mësojnë anglisht atje po, tek po, po, Montessori sepse fëmijët mësojnë anglisht dhe normal që këto fëmijë domethënë zhvillohen në një ambient në një gjuhë ndryshe nga ajo çfarë çfarë flitet në familjet e tyre ose në shtëpitë e tyre dhe kjo e ndihmon shumë fëmijën edhe për të zhvilluar edhe nga ana psikologjike, mm -hmm. sepse sa më shumë gjuhë që një fëmijë të ketë të ketë në ambientin që e rrethon, aq më shumë rritet aftësia e tij për të përthithur njohuritë, që nga matematika deri te muzika e të tjera e të tjera. Zgjerohen. Zgjerohet. Por ne po flasim konkretisht këtu edhe për rolin që ka ose marrëdhënia midis mësueses kryesore dhe mësueses ndihmëse. Mësuesja ndihmëse normalisht, duke qenë që nuk është e certifikuar, nuk i njeh dot të tëra materialet, kështu që ajo gjatë kohës që është në trajnim e sipër ndjek mësuesen mësuesen kryesore, kryesore po. për të në veprimtarinë që ajo bën. Duke qenë që në klasat Montessori, mësusja nuk është në qendër, por është fëmija, atëherë mësimi nuk jepet në grup. Dhe duke mm -hmm. qenë që nuk jepet në grup, mësusja kryesore shpjegon, shpjegon ia shpjegon një fëmije një lloj materiali dhe pastaj uh, mësuesja asistente mund të vazhdojë të ndjeki fëmijën për ta përsëritur disa herë të njëjtin ushtrim. Mm -hmm. Po ashtu dhe herës tjetër, po prezantimi i parë bëhet nga mësusja kryesore. Kështu që dhe mësusja asistente ka një rol shumë shumë thelbësor në klasën Montessori, duke qenë që punohet individualisht, mm -hmm. ajo atëherë merr dhe rolin e mësueses në momentin që mësuesja kryesore ia lejon dhe mësuesja ndihmëse e ka përvetësuar atë njohuri. Normalisht me kalimin e kohës dhe eksperiencës, edhe mësuesja ndihmëse arrin të marri ose të bëhet pak më e pavarur në disa veprimtari. Po ashtu, në veprimtari që janë jashtë ciklit mësimor, domethënë jashtë ciklit të punës, që është nga ora 8 ose 9 deri në 12, dhe më pas bëhen punët në grup, mësusja ndihmëse është shumë aktive. Mm -hmm. që në pjesën e lojrave në ambientet e jashtme, në në punët në grup, në pjesën e artit, mm -hmm. këngës, muzikës e të tjera. Ka edhe një gjë tjetër që duhet të um, në këtë lloj pune. E para pra, njohuritë e anglishtes janë të domosdoshme sepse mësuesja do të jetë në një ambient ku flitet vetëm anglisht gjatë, gjatë gjithë kohës. Ë uh, një përparësi e madhe është që uh, në momentin që ti po themi uh, futesh në këtë botë. Kjo është edhe një lloj sigurie pune, sepse mbas kësaj mund të vijë një proces certifikimi si po, mësuese po. Montessori dhe pastaj je shumë e kërkuar, jo vetëm në Shqipëri, por edhe edhe jashtë. Domethënë, ti e the pak më parë, mësuesit Ne kemi pasur edhe vajza të shkollës tonë që tani janë të punësuara jashtë vendit, mm -hmm. po si mësuese Montessori. Mm -hmm. Kështu që, domethënë kjo e tregon se si se sa e vlefshme është kjo lloj eksperience. Por e vetmja gjë që kërkohet përveç se gjithë këtyre aftësive, ne kërkojmë pasionin, mm -hmm. sepse po nuk e pate me pasion, ajo tregohet që në momentin e parë. Fëmijët e ndjejnë, bashkëpunimi midis stafit dhe mësuesve nuk është aty Dhe gjithë kjo, domethënë, nuk do gjithë kjo marrëdhënie nuk do funksionojë në mënyrën e duhur. Mm -hmm. Kështu që dikush që vjen për të kërkuar thjesht një punë, mbase ky nuk do ishte vendi i duhur. Pra duhet mm -hmm. duhet e kuptoj. Pasion për të punuar me fëmijët. Po. Dashuri për uh, për këtë lloj profesioni. Për këtë profesion. E kuptoj. Nga edhe kjo ti po më thua që Dhe krenari për punën që bën. Është e vështirë do thotë. Është e vështirë sepse nuk nuk e kemi gjetur, domethënë ne kemi plot staf shumë të mirë. dhe kemi kaq vite që domethënë kemi investuar dhe jemi kemi jemi munduar të rritemi bashkë me ta. Mm -hmm. uh, por tani që po zgjerohemi dhe kemi një zgjerim pak më të madh dhe duam një numër më të madh që po kërkojmë një numër më të madh punonjësish, po kemi pak të vështirë për ta gjetur. Mm -hmm. Sa sa duhen në total sa po? 6 për moment. 6, 6 asistent mësues për parashkollor në një shkollë Montessori. Po. Ëh, uh, në kushte fantastike punë, që duhet të them. Kështu që uh, shiheni me kujdes këtë se është është e rëndësishme. Okej, okay, ë uh, veç kësaj, veç uh, veç Montessorit, duhen ë uh... uh, na duhen edhe disa, mund të na duhen rreth 4-5 uh, mësuese të ciklit ulët. Mhm. Mm kjo është po- tani për uh, kalojmë pak te World Academy of Tirana, pa. Po. që është është Edhe kjo shkollë ndërkombëtare. Shkolla ndërkombëtare uh, International Baccalaureate, që yes. është po. Nga nga klasa e parë deri në në në klasën 11. Mhm. Mm këtë vit. Ë uh, tani uh, mësuesit e ciklit të ulët uh, na duhen për arsye se dhe këto do të jenë ë uh, co-teachers ose mësuese asistente nëpër klasat e sistem e e sistemit fillar, domethënë mm -hmm. nga klasa e parë deri në klasën e pestë. Ë uh, këto mësuese ne i kërkojmë që të kenë mbaruar të kenë mbaruar për pedagogji, për sistem, për sistemin e ciklit të ulët, por do donim edhe për këto që të dinin shumë mirë anglisht, të tregonin entuziazëm, po po ashtu. Mm -hmm. Na kërko, kërkojmë që të jenë të kenë entuziazëm, të kenë kreativitet, të jenë të qeshura, të tregojnë pozitivitet dhe dhe këtu po ashtu kërkohet pasioni, sepse dhe këtu është e njëjta gjë. Ti nuk je thjesht një mësuese, po je edhe një model për nxënësit, për mësuesit dhe me çdo veprim dhe sjellje të tënden, ndikon tek të tjerët. Po. tjerët. Mirë, uh, unë dua që të qëndrojmë edhe pak bashkë. Ne kemi një ndërprerje fare fare të shkurtër këtu, mm. dhe kur të kthehemi do të flasim pak dhe dua të të pyes edhe se kemi folur deri tani për mësuese. Mm -hmm. uh, është ky një parakusht apo apo Mm -hmm. Apo çfarë? Mhm. Po do të më sqarosh pak më vonë. Jemi me Mirlinda Boshnjakun, miq të dashur, nga e cila është administratore e Montessori Albania dhe është duke bërë një ofertë konkrete për uh, mësuese të ciklit parashkollor dhe, dhe ciklit. të ciklit të ulët që flasin shumë mirë anglisht dhe që kanë mbi të gjitha pasion, pasion. për punën e tyre. duke bërë një ofertë për punë gjashtë, duhen gjashtë asistente mësuesesh për ciklin parashkollor, për kopshtin, pra kopshtin Montessori, mm -hmm. uh, që është një metodë e mrekullueshme e rritjes së fëmijëve qysh nga koha kur ata ngrihen në këmbë derisa mbushin 6 vjeç, domethënë. Ëh uh, dhe që zhvillohet këtu në Tiranë, uh, duhet që mësueset të kenë uh, një zotërim të uh, shumë të mirë të gjuhës angleze për shkak se uh, gjithçka ndodh në anglisht tek Montessori. ë uh, dhe gjithashtu duhet Mirlinda po më thoshte pasion, pasion, dëshirë për punë, për të punuar me fëmijët, kujdesi që kjo punë merr përsipër, uh, njerëzit besojnë sy dritë në sy. Dëshirën për të po. mësuar që nga mënyra e mm. komunikimit për të rritur për të rritur mhm. etj. Gjithë ato. Por përveç kësaj, përveç uh, ciklit parashkollor, pra bëhet fjalë edhe për uh, keni rreth 5 vende pune për asistente mësuesesh ose co-teachers, si quhet në anglisht, për uh, për World Academy of Tirana, që është shkollë ndërkombëtare bazuar në International Baccalaureate, ë që është një um, një sistem mësimor, një kurrikulë e ndërtuar në Gjenevë në vitin 1968 fillimisht dhe e përhapur në mijëra e mijëra shkolla të ndryshme në të gjithë botën ndërkombëtare. Pra, dhe fillon qysh nga klasa e parë dhe vazhdon deri në klasën e fundit të të gjimnazit, pra që i çon deri në prag të, të universitetit fëmijët. Dhe ju ju duhen për ciklin fillor, pra nga klasa e parë deri në klasën e pestë. pesë mësuese ose asistent mësuese. Po. Gjithashtu duhet të njohin mirë gjuhën angleze. Mm -hmm. Gjithashtu duhet të kenë pasion për për punën. Çfarë tjetër? Çfarë janë disa nga cilësitë? Ëm, um, duhet të jesh, siç e thashë edhe pak më përpara, kreativ, të jesh mendje hapur për të mësuar atë lloj përqasje të mësimdhënies, sepse në qoftë se ti vjen me një mendje që unë e kam mësuar, e kam bërë dhe unë kështu do ta bëj, aty do hasësh pak vështirësi sepse të tërë Ne jemi në një, domethënë të tërë mësuesit, jo vetëm mësuesit, ne nuk e presim këtë vetëm nga mësuesit asistente, por nga të tërë stafi, ne presim që të tërë të jemi mendje hapur mm. për të dhe fleksibël për të qenë, domethënë për të ecur përpara dhe për për të arritur ato objektiva që i kemi dhënë vetes. Pra, domethënë kërkohet entuziazmi, pasioni, normalisht anglishtja shumë e mirë, uh, kreativitet dhe të jesh mendje hapur. Nuk ka një nuk ka një kërkesë për shkakun, ju nuk po kërkoni mësuese biologji apo gjuhë apo Jo, në këtë kohë jo, ne ato i kemi. Po? po po, në në fillore nuk nuk janë të ndara në këtë lloj forme. ë uh, për pjesën e shkollës së mesme ne jemi pak jemi me të tërë stafin që na duhet, po kjo është për pjesën e ciklit të ulët që kërkojmë. Ku nuk janë të ndara ende zyshat ja. në këtë në këtë sens. Ja. Uh, njëra nga motot e, e, e IB-së, nëse mund të themi kështu, është që ndërton lifelong learners, siç thonë ata në anglisht pra, njerëz që mësojnë gjatë gjithë jetës së tyre. I bie që edhe mësuesit që të jenë që të jenë pjesë stafi duhet të jenë të tillë, duhet të jenë mësues që janë duke gjatë tërë kohës janë në përga... në rritje. Mm -hmm. Domethënë nuk po themi këtë që është vetëm për stafin e ri, po kjo është për të tërë. Edhe mësuesit që ka shumë, kemi mësues që janë edhe 50 vjeç ose edhe më më moshë më dhe ata janë tërë kohës duke marrë pjesë në trajnime, në në debate, në workshops mm -hmm. së bashku me pjesët me anëtarë të tjerë të stafit dhe janë gjatë gjatë tërë kohës duke u rritur së bashku. Kështu që prandaj thashë që IB-ja i kërkon këtë lloj të jesh mendjehapur, të jesh kreativ, të kesh disa parime bazë Duket vetëm mbase mbase te pjesa e ciklit të ulët se ato nuk i takova dot, mhm. takova vetëm parashkollorin. Po dhe aty në korridore shumicën vajza pashë nuk pashë djem. E kuptoj. Është bërë si e ndarë, domethënë që kishin po. profesion profesion femëror edhe. Po. Mbase edhe ciklin e ulët e fusin te profesionet femërore dhe pastaj kur kalon në pjesën profesor gjimnazi. Po. Edhe është diçka konkrete. Është është pak e çuditshme. Uh, por për ata që na dëgjojnë, që mund të jenë të interesuar, që kanë mbaruar pedagogjinë, që flasin shumë mirë anglishtin, që duan të punojnë në një ambient ndërkombëtar. Po. Kjo është e rëndësishme. Domethënë, ë uh, mendoj unë të paktën, sepse është një nga vendet e pakta akoma në Tiranë, fatkeqësisht ku ti çdo ditë do të punosh me njerëz nga kombësi të ndryshme. Është. Domethënë del nga kjo ë guaska, ose izolimi izolimi. i i e, si në Shqipëri, Përditshëm. kur thuhet si në Shqipëri. Ë, Mësuesit që janë tek Uati, d- sidomos këta tek cikli Po, i ë, ulët. tek ky cikël. Nga janë? Ë, tek cikli ne kemi nga Irlanda, kemi nga Franca, kemi nga Amerika, ë kemi nga Kanadaja, Mhm. ë këto janë kombësitë për momentin. Domethënë amerikan, kanadez, Kanadez, irlandez, francez. Këta do të ishin kolegët e po, atyre që do po. të fitojnë këto po, vende pune. Ju po kërkoni për pesë mësues ose mësuese dhe, shqiptar. Dhe siç thashë, domethënë po të shikosh edhe në tek cikli i ulët ne kemi mësues dhe mësuese. Mm -hmm. Domethënë janë mhm. meshkuj dhe femra. Mm -hmm. Nuk ka nuk ka çuna. Po ka çuna, ka çuna. Ka dhe çuna. Edhe edhe në edhe në ciklin më të lartë. Po, po, po, po. Pastaj ka se unë kam kolegë atje që që janë francez, amerikan, ë Nga Seychelles. Nga Seychelles që është që është aq larg. Uh, kështu që uh, vijnë pra vijnë nga kemi nga Kosova pa, po, edhe pa, po, edhe pa. Po. të të tjerë. Por uh, pyesin, vjen një SMS dhe thotë ku mund të aplikojmë për Montessori. Ë uh, ne kemi adresën e nuk e di mund të mund ta vëmë në ekran, kemi adresën mm -hmm. e mhm. emailit që është info@montessori.al. Ok, mhm. shumë mirë. Info... Po mund ta gjejnë tek faqja jonë e internetit? Po, atëherë faqja e internetit është montessori.al, montessori.al mhm. me shkruhet me dy s gjithmonë, mbani mend këtë. Dhe nëse shkoni tek tek faqja tjetër, ja ku e keni një uh, hartën e kontakteve që unë sapo e po. shkela, uh, dhe atje do të gjeni edhe informacionin që duhet, ja ku është info@montessori.al, unë e gjeta me një të klikuar. Uh, Edhe gjithashtu edhe adresën fizike të rrugës se ku ndodhet Montessori, edhe numër telefoni ku mund të kontaktoni, por edhe një hartë nga Google-i që ju shpjegon eksakt se ku ndodhet në Tiranë. Kështu që aty e gjeni ja ku e keni të gjithë. Montessori mbani mend montessori.al me dy s, mhm. edhe orientoheni shumë kollaj pastaj se ku mund të ku mund të aplikoni. Okej, okay, mirë, uh, mendon ka mbetur diçka për të thënë, e bëmë të qartë. Uh, jo, unë mendoj që e kemi bërë të qartë. Tani ata që do të jenë të interesuar, besoj do na kontaktojnë. do pyesin mm -hmm. dhe ne jemi të gatshëm për të për të parë se cilin nga kandidaturat më shumë. Ëh, uh, djem dhe vajza mm -hmm. që mund të jeni të interesuar, gjashtë mësues ose asistent mësues për ciklin parashkollor, pesë asistent mësues për ciklin e ulët, por shkollor, në këtë rast mm -hmm. nga mhm. klasa e parë deri në të pestin, një ambient ndërkombëtar pune me kolegë amerikanë, kanadezë, francezë, Uh, nga Seychelles, siç e përmendëm, irlandezë e tjerë, uh, ambient ku ku sfidohesh dhe rritesh e mund të japësh më të mirën, por uh, gjithashtu një vend pune i lakmueshëm për uh, qoftë kjo nga ana e pagës apo apo gjithë këto kushtet e tjera që mhm. që ofrohen sot në Shqipëri. Kështu që uh, Mirlinda Boshnjaku nga Montessori Albania, unë të falenderoj shumë që ishe këtu me ne. Faleminderit që më dhe këtë mundësi. Do të thotë, i bën nga 5000 vende ishin në panair, i bën 5011 vende pune, po 11 vende pune shumë cilësore, ë uh, për të sfiduar vetveten dhe Mirlinda e thekson ajo që duhet mbi të gjitha është pasioni. Pasioni. Të tjerat i arrijmë më vonë pas. Pasioni për punën me fëmijët. Kthehemi mbas pak me më shumë në orën e punës. Ju përshëndesim. Tani është Kygo bashkë me Conrad Sewell. Linda, faleminderit. Faleminderit. Firestone. Tani është ora 9:50 minuta miq të dashur ju jeni me klubin e mëngjesit valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-së unë ju përshëndes dhe ju uroj një ditë fantastike. Ishim me Mirlinda Boshnjakun sot për të folur për uh, vende pune në Montessori Albania dhe tek uh, World Academy of Tirana. Për ata që janë të interesuar mund të shkoni tek montessori me dy s.al ose tek uh, wat.al për të marrë vesh më shumë se si mund të uh, zini vend pune uh, në këtë shkollë ndërkombëtare si asistent mësuese në një staf, pastaj të mrekullueshëm që do t'ju ndihmojë edhe të ngriteni, ngriheni dhe rriteni profesionalisht. Ëm um, do të bëjmë një pyetje të fundit nga kullat, mbasi të kemi thënë edhe se kush është fituesi i kullës së Eiffelit, ishte një quiz me seri që unë zgjodha nga kullat sot në ndërtimin e tyre, i jepi Olta. Kulla e Babelit. Kulla e Babelit ishte po. kulla Frida fiton dy bileta për në Cineplex. Dhe jetë mirë i ka gjithë dusha radion tuaj, profesioni. Mm -hmm. Dy bileta për Cineplex fiton. Okej, okay, faleminderit. Atëre, unë dua që të bëj në fakt kisha kisha një pyetje që ishte kulla Eiffel, por më që e nxora uh, pa dashje, nuk po nuk po e përdor. Mm. Pyetja për kullën Eiffel ishte deri në vitin 1929 kjo kullë 300 metroshe ishte Uh, ngrehina më e lartë e botës. Mm -hmm. Deri në 1929 ka qenë ngrehina më e lartë në botë, kulla Eiffel, 300 metra e lartë. Ndërsa pyetja që unë po bëj, meqë atë e prisha, është kjo. Kjo ndërtesë në Wacker Drive në Chicago, kjo kullë pra, pa. Po. në Wacker Drive në Chicago, ka 103 ashensorë dhe 18 shkalla elektrike. Shkalla wow. elektrike. 103 ashensorë. Mm -hmm. Është aq e madhe si godinë, saqë duhen 103 ashensorë të pavarur njëri nga tjetri dhe ka 18 shkallë elektrike. Cila është kulla pra? Ndodhet në Wacker Drive në Chicago, SHBA. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-2 Fjalën e ka Jeri për uh, këtë moment mbylljeje Dhe një histori e çuditshme vjen nga Italia Bëhet fjalë për një çift Janë të dy nga Tunizia Por që jetojnë prej shumë vitesh në Itali uh, Emrat e tyre nuk bëhen të ditur Blendi Por djaloshi ka pasur precedent. Tuniziano, Tuniziano. Po, presid, precedent penal më përpara për shkak precedent. Pre, ka qenë në burg disa okay. herë për shkak të vjedhjeve të ndryshme që ka bërë. Dhe këtë herë gjithashtu ndodhet në arrest shtëpiak po për vjedhje, por, por, çfarë e bën të çuditshme historinë? Është që ky djalosh Blendi është paraqitur në gjykatën e apelit në Firenze dhe ka mm -hmm. kërkuar që të futet në burg me dëshirën e tij. Dhe arsyeja kryesore që ka dhënë është se i është nxirë jeta nga grindjet e vazhdueshme që ka me bashkëshorten e oh. tij. Nuk e duroj dot më, ajo vetëm më kritikon, kështu që të lutem më fusni në burg. Më mbani brenda. Më mbani brenda dhe jo në arrest shtëpie sepse unë nuk mundem më ta duroj atë. Mirë, po, edhe ajo i thotë po ke parasysh çfarë burri je ti që ngele në mm. shtëpi, tani as me ligj nuk del dot nga shtëpia që Dhe ajo ka arsye e vet. Ka arsye ajo. Dhe jo pa arsye, kuptoj. Çfarë burri është ai tash? Në gjithë ato burgun atje, edhe kjo tash. Gjykata e apelit në Firenze ia ka plotësuar dëshirën dhe nga arresti shtëpiak ai tashmë ndodhet në burg i lumtur mm -hmm, me shokët mm -hmm, e tij. Mhm. E mirë, shumë mirë. Po aty në burg çfarë bën. Kënaqet. Ankohet për ndonjë gjë, ja kënaqet. Nuk ka të tjerë që. S'ka ndonjë shok atje. Po pra. Po shok ka aty. Burgu Për shokët është, po, e vërtetë. Mirë, gjithsesi. Ata që na dëgjojnë nga burgu, ë, uh, ku valët e radios mund të hyjnë lirisht me që ra fjala, ne ju përshëndesim. Ju përshëndesim. Po. Kaq, por ç'mund të themi? Ç'mund të themi? Me krat, po, si thua? Me krat letë, me krat, po, me krat. Kaloftë shpejt. Ku di unë, nuk e di. S'e di. Si tha një gjykatës. Mos e pafshi më atë derë. Ishte ai ë Ishte njëri që i kërkoi i kërkoi i tha gjykatësit më fal tha se e mm. kam plagë tha këtë krim që kam bërë. Edhe gjykatësi tha do të jap kohë tha. Kohë të gjatë se koha tha i shëron gjithë plagët. Po po po. Kështu i tha. E vëdhon? Gjithsesi, mirë, ne do e mbyllim me Ligabue, miq të dashur, kjo është kënga e tyre e fundit. A na kanë thënë Sears Tower?